Kështu pra jeta e besimtarit krejt për Allahun subhanehu wa ta'ala. Pra ai edhe kur gëzohet, ai edhe kur ban shaka, ashtu siç thotë pejgamberi edhe kur ban shaka besimtari ban e fol të vërtetën, edhe atëherë kur të fol e fol të vërtetën. Na vazhdojmë me tekbire prapet. Pra tash vëllezër është koha e namazit të Bajramit. Dhe pasi që Bajrami vjen rrallë herë, në pika të shkurtra do t'ju njoftoj se si falet namazi i Bajramit në atë formë dhe në atë mënyrë siç e ka falë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam. Pra namazi i Bajramit i ka dy reqate. Dhe transmiton Aisha radiallahu anha e cila thotë se pejgamberi i Allahut kur dilte ta falë namazin e Bajramit, pasi që mirke tekbirin fillestar, i mirte edhe gjashtë apo shtatë tekbira. Dhe pastaj lexonte Fatihan, e lexonte Elhamin dhe e lexonte një sure. Pastaj tha ngritte në reqatin e dytë. Pasi që u ngritte në reqatin e dytë, tha i mirte Pejgamberi i Allahut edhe pesë tekbir, dhe lexonte Elhamin dhe lexonte një sure, e pastaj Pejgamberi i Allahut e mante hytben dhe në këtë formë përfundonte edhe Bajrami Allahu na i pranoftë veprat. Pra inshallah tash pregatitmu që ta fillojmë namazin. Fillimisht falënderojmë Allahun Azze wa Xhell, i cili na mundësoi dhe na lehtësoi që ta agjërojmë. Falënderojmë Allahun Azze wa Xhell, i cili na mundësoi që vetëm atë ta adhurojmë. Falënderojmë Allahun Azze wa Xhell, i cili na zgjati jetën, na mundësoi gjithashtu ta përjetojmë këtë muaj Të jetojmë me këtë misafir të ndershëm, mirëpo pyetja që parashtrohet dhe duhem t'ia parashtrojmë çdonjëri nga ne vetes tonë, vallë, ky misafir i ndershëm çka boni te ne? Vallë, ky misafir i ndershëm që u nda me ne, a e merituam ne që të marrmi diplomat e devotshmërisë Për të vetmin qëllim që Allahu Azze wa Xhell na obligoi agjërimin. Vallë çka boni Ramazani te ne. Kur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Men sama Ramadane imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ai që agjëroi muajin Ramazan me bindje se vetëm prej Allahut e ka obligim dhe me sinqeritet Thotë Pejgamberi i Allahut që ju kanë falë të gjithë mëkatet, ai i cili e përjetoi natën e Kadrit. Gjithashtu thotë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ju kanë falë të gjithë mëkatet, ai që boni namaz nate, në veçanti në Ramazan. Premtim i Pejgamberit të Allahut që thotë se Allahu Azza wa Jall do t'ia falë të gjithë mëkatet. Pra vllezër të ndershëm, A arritëm ne në ketë muaj, që të shlyejmë veten tonë dhe ta lirojmë qafën tonë nga zjarri i Xhehenemit. Pra vllezër të ndershëm, na tregohet nga Omer ibn Abdul Azizi i cili i tregoi umetit të tij i shkroi një letër dhe tha o ju vlezër ja pra ka ardhë dita e ndarjes me misafirin e ndershëm si të ndami me ta Si ta përcillmi këtë misafir që ishte në mesin tonë? Tregon Omer ibn Abdul Azizi dhe thot, Misafiri i ndershëm është ma meritor të përcillet me dy gjana. E para nga ajo thot me istighfar, O Zot i Madh, na jemi ata që i kemi bo padrejtësi para Ramazanit, ne jemi ata që i kena bo padrejtësi vetes tonë para Ramazanit, po gjithashtu dhe në Ramazan banëm lëshime dhe i banëm vetes tonë padrejtësi. Fe in lem tagfir lena, nëse Allahu Azza wa Jall nuk na i fal, nëse Allahu Azza wa Jall nuk na pastron dhe nuk na mëshiron, Tha sigurisht se do të jemi nga të humburit. Për atë vllezër të ndershëm, Ebu Hurejra transmeton i cili thotë se Allahu Azza wa Jall e fal çdo njeri, përpos atë njeri që nuk don ai që Allahu Azza wa Jall që ta fal atë. E pyetën Ebu Hurejrën dhe i thanë ja Ebu Hurejra, a ka njeri që nuk don Allahu Azza wa Jall që ta fal atë? Tha Ebu Hurejra, Janë dis, nji lloj të njerëzve që nuk kanë dëshirë që Allahu t'i pastron. Thanë, Ja Ebu Hurejra, kush janë këta? Tha, Janë ata që pritojnë me i thonë Allahut Estagfirullah. Janë ata që pejgamberi i Allahut me një mexhlis me një nejë Që pejgamberi i Allahut me një ditë i thonte Allahut azza wa jall estagfirullah o Zot na fal dhe na mbulo më shumë se njëqind herë. Pra vllezër të ndershëm, nëse ne vërtet jemi të interesuar që të jemi të falur nga ana e Allahut, atëherë të ndami me këtë misafir të ndershëm me fjalët estagfirullah. Kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas namazit Thonte Estagfirullah, kështu u porosit Pejgamberi i Allahut në haxh duke qenë, zbritte nga Arafati dhe e porosit Allahu Azza wa Jall Pejgamberin e Allahut që të thotë Estagfirullah. Gjithashtu përcjellet ky mysafir i ndershëm me sadakatul fitr, që thotë Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sadakatul fitri është pastrues i agjërimit të agjëruesit A përmirësues të agjërimit të agjëruesit dhe asht ushqim për të varfërin, Për ata Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na obligoi që të nxjerrim sadakatul fitr në mënyrë që të pastrohet agjërimi jonë. Pra vëllezër të ndershëm të parë tonë ishin ata që gjashtë muaj iu lutshin Allahut azza wa jall Që Allahu t'ja sjellë Ramazanin. E kur e përjetuan Ramazanin, gjashtë muaj radhazi, iu lutshin Allahut Azza wa Jall që Allahu t'ja pranon agjërimin e tyre. A e dini përse vëllezër të ndershëm? Ata u dertoshin fort Pas kryerjes së veprës, ngase e dishin fort mirë se Allahu nuk ka nevojë për adhurimin e tyre. Allahu nuk asht nevojtar për adhurimin tonë. Ne jemi të nevojshëm për Allahun tonë. Për ata Fudale ibn Ubejd thonte, me ditë se Allahu ma pranon një sexhde, me ditë se Allahu m'i pranon dy rekat, tha do të kisha qenë njeriu më i lumtur në sipërfaqen e tokës. Pastaj e pyetën Fudalen dhe i thanë pse ja Fudale, a nuk është Allahu që i pranon prej çdokujt, tha jo, Allahu e ka kufizu në Kurani Kerim dhe ka thonë, Innema yetaqabbalullahu minel muttaqin, Allahu e pranon vetëm nga të devotshmit. Për ata Allahu Azza wa Jall na i obligoi agjërimin që të arrijmë pozitën e të devotshmeve, që Allahu të na i pranojë ibadetet tonë dhe Allahu Azza wa Jall të na pranojë neve. Për ata vëllezër të ndershëm, ai që arrin shkallën, gradën, pozitën e të devotshmeve, ai është i vetmi i pranuar te Allahu Azza wa Jall. Për ata Imam Kurtubiu, kur flet në tefsirin e tij, Tek ajeti që Allahu Azza wa Jall thotë o ju besimtarë, ja obligova agjërimin juve, siç ja pata obligu popujve të mëparshëm, që të bahi prej të devotshmëve, thot imam Kurtubiu, sikurse njeriu me i drejtu Allahut dhe thot ja Rab, o Zot i madh, si ka mundësi ta arriti unë këtë pozitë, sa më shpejt dhe sa më shkurt, Atëherë Allahu Azza wa Jall iu përgjigj dhe i tha, Rruga e vetme dhe rruga ma e shpejtë dhe rruga ma e shkurtë për ta arritë devotshmërinë asht agjërimi, ngase çdonjani prej neve e din, duke qenë agjërueshëm, Njerëzit nuk e dinë se agjeron apo jo. Edhe kur asht në vetmi, ai asht i kujdesshëm që mos të ban ndonjë vepër që e prish agjërimin. Pse ky e ban këtë, pse pyt shumë pytje dhe thotë, çka thua nëse e heki ni dham a e prish agjërimin, çka thua nëse i laj dhamtë a e prish agjërimin, çka thua ineksioni a e prish agjërimin, pra ky asht i kujdesshëm që mos të bën ndonjë vepër që e dëmton agjërimin e tij. Pra kjo është devotshmëria, ngase Omer ibn Khattabi radiallahu an e pyeti Ubej ibn Kabin dhe i tha, çka është takuallëk? Çka do me thonë me qenë i devotshëm? Tha o prijsi i muslimanëve, a ka ndodhë ndonjëherë n'jetën tone, Që ke kalu me një rrugë që rruga është përplot therra a ka ndodhë prijsi i muslimanëve që kamëzbathur ke hec me një rrugë ku në ta ka therra u përgjigj Omer ibn Khatabi dhe tha po ja Ubej tha ja emir al mu'minin Kur ke kalu kamëzbathur me një rrugë që ka therra çka ke ba? Tha Omer ibn Khattabi jam përvjel dhe jam kujdes ku pe shloj kamën. Pse ja prijsi i muslimanëve? Tha që mos ta therroj kamën. Tha kjo është devotshmëria. Prandaj o të ndershëm ke kujdes ku pe vnon kamën. Ke kujdes cilën therrë të dunjas po shkel që ta dëmton islamin tënd ta dëmton ardhmërinë tane ta dëmton imanin tënd pra kjo dunja është e përmbushur plot therra ai i cili nuk kujdeset se ku pe shlon kamën e vet ai që nuk kujdeset për gjuhën e vet ai që nuk kujdeset për shiqimin e vet ai që nuk kujdeset për ndëgjimin e vet Ai që nuk kujdeset për veprat e tyre, ai është njani që do të therrohet, do ta therron imanin e vet, do ta therron ardhmërinë e vet, do ta dëmton xhennetin e vet dhe do ta humb për shkak therrave të dunjas. Pra dunjaja është me therra, duhet me pas kujdes ku pe shlojmë kamën tonë. Pra dhe të ndershëm, Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon me hadith të vërtetë kur u pyet dhe tha, Cilat janë veprat më shumë që njeriun e bojnë banor të xhennetit? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, At-taqwa wa husnul khuluq. Devotshmëria dhe morali i mirë. Pra o të ndershëm ja pra, Këtë mysafir të ndershëm që e patëm, që na i zbukuroi xhamitë tona, na i hijeshoi dhe netët tona, na i hijeshoi dhe iftarin tonë dhe sofrat tona, ja pra ai po largohet. Megjithatë, nëse Ramazani kalon dhe shkon, nuk do të thotë që Zoti i Ramazanit nuk ekziston. Nuk është në rregull që të adhurojmë Allahun vetëm në Ramazan, sikur që Ramazani me qenë Zot. Për ata njoni nga të parëve tonë e pyetën dhe i thanë: "Cili muaj është më i mirë? A muaji Rexhep? A muaji Shaban? Apo muaji Ramazan?" Tha o filan, mos u ban adhurues i Rexhepit e Shabanit dhe Ramazanit, po banu adhurues Banu që e adhuron Zotin e Rexhepit dhe Shabanit dhe Ramazanit. Prandaj o të ndershëm, nëse Ramazani nga ne largohet, nuk do të thotë që agjërimi përfundon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Kush e përcjell Ramazanin me 6 ditë agjërim në muajin Shawal që jemi në ta, ta ka shpërblimin, sikur me agjëru tan jetën e tij, apo tan vitin e tij, ngase transmetohet që një ditë e Ramazanit shpërblehet me dhjetë, tridhjetë ditë ka dhjetë bëjnë treqind, viti ka treqind e gjashtëdhjetë ditë, pra edhe gjashtë ditë kush i agjeron në muajin Shawal, këto bëjnë gjashtëdhjetë sikur me agjeru tan jetën e vet. Nëse Ramazani largohet, nuk do të thotë që nuk ka agjerim pas Ramazanit. Për ata ka qenë njëri prej t'parëve tonë, Që e kanë quajtur Salih, Salihi, e kish vetëm bashkëshorten e vet, dhe Salihi, kishte nevojë për një shërbëtore dhe e bleu. E dini vëllezër, Salihi, cilin sunnet e ringjalli në shtëpinë e vet? Salihi, e ringjalli sunnetin e Ebu Hurejres. Ebu Hurejra, ish me bashkëshorten e vet dhe vajzën e vet, Që e ndante natën në tre pjesë. Pjesën e parë, bënte ibadet Ebu Hurejra. Pastaj kur binte me fjetë, e zgjonte robëreshën e tij, e zgjonte vajzën e vet. Ajo bënte një të tretën. Pastaj e zgjonte ajo nënën e vet, tan jetën e vet. Dhe Salih deshti ta praktikon Në shtëpinë e tij që mos të bëhen shtëpitë njëmbëdhjetë muaj varreza, të dëbohen shejtanët nga ato shtëpi. Dhe Salihi veproi me bashkëshorten e vet dhe shërbëtoren e vet. Mirëpo, Salihit i vdes gruaja dhe pastaj gjatë natës gjysën e natës e bën ai vet dhe gjysën tjetër shërbëtorja e vet. Vjen koha, i ngushtohen rrethanat, i ngushtohet jeta Salihit dhe ben zor dhe e shet robëreshën e tij. Pastaj Salihi e fal tën natën ibadet. Dhe kur e shet këtë robëreshë, shkon te familja e tyre dhe kur shkon mesi i natës, zgjohet robëresha dhe thot, o ju njerëz, namaz, namaz. Ngriten ata dhe thojnë, a doli mëngjesi? A hini sabahu? Tha jo. Pse ju jeni njerëz vetëm që falni namazin e sabahut? Tha vallahi, ka marrë prej një familje që tën natën e kan pas ibadet. Pra vëllezër të ndershëm, nëse vërtet, namazet e taravisë mbaruan, nuk do të thot që namazi i natës përfundoi dhe mbaroi, për shkak se thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu rajulan Pejgamberi i Allahut lutet për ken, thot Allahu e mëshiroft. Duaja e pejgamberit të Allahut inshallah pranohet. Allahu e mëshiroft një njeri i cili çohet natën i fal dy rekat dhe e zgjon bashkëshorten e vet. Nëse ajo priton të çohet, tha e stërpik me ujë dhe i falin dy rekat namaz. Apo një grua e cila ngritet Merr abdes dhe e zgjon burrin e vet që të bëjnë dy rekat namaz. E pastaj tha pejgamberi i Allahut, nëse këtë e bëjnë, shkruhen prej atynve që e përmenin Allahun shumë. A nuk jemi ne që në Ramazan i falim 20 rekat, jashtë Ramazanit pritojmë që Allahut t'ia bëjmë dy rekat. Tash parashtrohet pyetja dhe thotë, çka bëni Ramazani në shpirtrat tona? Çka bëni Ramazani n'zemrat tona? A nuk ishte Ramazani përmirësim për jetën tonë? Pra Ramazani ka ardh që neve të na jape një kurs, që të mësohemi se si të kemi kontakt me Allahun Azze ve xhel. Vëllezër të ndershëm, Allahu na tërheq vërejtjen në kurani kerim dhe thotë, mos u bani si një grua U zgjonte herët dhe mirrte me tirr derisa e maronte jelekun e saj në mbramje e përfundonte dhe në vend se ta shet jelekun e saj ajo ja hekte fijen dhe e tërheqte fijen e esh e prishte atë të cilën e maronte tan ditën u zgjonte të nesër në mëngjes dhe tan ditën punonte deri n'mbramje kur vinte në mbramje e prishte jelekun e saj Pra këtë grua e konsiderojshin të marrë, Allahu thot mos u bani si kjo grua, të cilët e ndërtuat 30 ditë Ramazan, agjeruat, pra duruat që të ndërtoni diçka, vjen dita e bajramit, harrohet çdo send dhe shprishet çdo send që e ndërtuam. Pra nuk jemi ne të cilët e lamë ushqimin dhe pirjen halal, Për çka? Për shkak se parolla jonë n'Ramazan ishte inni akhafu Allah, kam dro dhe kam tut Allahun azze wa xhel. Pra nëse n'Ramazan je tut, ju ke tut Allahut azze wa xhel. N'Ramazan ke agjëru dhe ke duru, atëherë pse mas Ramazani mos t'i tutesh Allahut azze wa xhel. Që në Ramazan e lave halalin në esencë, Ma s'jam n'Ramazan haramin s'e mbylle. Për ata gjithashtu ajo grua e cila a kon e kujdesshme në Ramazan, që mos ta prish agjërimin e saj. Gjithashtu ka pyt dhe ka thonë, çka thua me kërku jemekin, a ta prish agjërimin, e pastaj me pashtyje. Pra vëlla të ndershëm kalon Ramazani, ajo e hek mbulesën e saj. E harron turpin e saj. Kurse pejgamberi Allahu thotë sinfani min ahli nar, lam arahuma. Dy lloj të banorëve të xhenemit i kam pa në zjarr, vetëm n'dunja s'i kam pa. Cilët lloj ja Rasul Allah. Pra n'kohën e pejgamberit Allahut nuk kanë ekzistu, tha pejgamberi Allahut. Grupin e parë që e kam pa në xhenem, sytë e Muhammedit në dunja ende s'e patën pa. Janë ata burra që bartin me vete bishta të lopës dhe i rrahin njerëz dhe i bajnë zullum llojin e dytë tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa nisaun kasiyat ariyat gra të veshura të çveshura ka thonë komentatorët e hadithit në këtë hadith të veshura me nimete të Allahut pra Allahu nuk i bani me të meta Allahu i zbukuroi me të mirat e Allahut Azza wa Jall. Mirpo, ato u zhveshën, nuk e falënderuan Allahun Azza wa Jall. Mailatun mumilat, që devijuan vetë dhe i devijuan rinin dhe të tjerë. Thot ruusuhunne ke esnimetil buhtil maileh. Kokat e tyre si gungat e deve, Thotë Pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, S'kanë për të hi në Xhennet. Thotë dhe Xhenneti larg ktyre është katërqind vite. Pra parashtrohet pyetja pse agjëruam? A nuk agjëruam që të jemi banorë të Xhennetit? A nuk agjëruam që të shpëtojmë nga zjarri i Xhehenemit? Pra ne duruam. Deshti nga ne, që ne të përmirësomi jetën tonë. Deshti Allahu Azza wa Jall, që të na mëson si duhet të jetojmë. Pra nëse Taravija mbaroi, namazi nuk ka mbaru. Pra ata siç kanë thonë part, ai që Nuk i përgjigjet apo asht neglizhent ndaj thirrjes Hayy ala s-salah eja namaz, ai që asht neglizhent ndaj thirrjes eja në namaz do të jetë dhe më i paaftë që t'i përgjigjet thirrësit Hayy ala l-falah eja në shpëtim. Pra vllezër të ndershëm, fjala eja namaz Dhe thirrja eja në shpëtim janë të lidhura njëra me tjetrën, S'ka shpëtim pa namaz, s'ka xhennet të Allahut pa namaz. Pra nëse taravija mbaroi, namazi nuk ka mbaru. Nëse taravija mbaron, ezani nuk ka përfundu. Nëse Ramazani është largu, xhamiat ende janë dhe thërrasin ejani namaz. Zbukuroni xhamit, zbukuroni shtëpit e Allahut, mos i boshatisni ato. Pra vllezër të ndershëm, sot është dita e bajramit që të parët thojshin, men il makbulu fe nuhenni, ve men il matrudu fe nuazzi, vallë cili nga ne është i pranuar, Që na ta përgëzojmë dhe cili nga ne është i dëbuar që të ne ta ngushllojmë. Lusim Allahun Azza wa Jall që Allahu të na ban nga të pranuarit. Lusim Allahun Azza wa Jall që të kujdesmi siç u kujdesëm në Ramazan. Ju përgjigjëm thirrjes Allahut. Ju përgjigjëm urdhit të Allahut. Pra urdhi Allahut ende ekziston dhe pas. Pra sot është dita e Bajramit, A do të jetë dita e gëzimit? Allahu Azza wa Jall na tregon Kurani Kerim dhe thotë, më meritor për njeriun është të gëzohet me Islamin, me imanin dhe besimin e atij, sesa ajo që e grumbullojmë. Pra sikurse të gëzojmë Bajram, Ka met gëzimi i ditës kur takomu me Allahun Azza wa Jall, ku Allahu do të shpalos lodhjet tona, do të shpalos regjistrat që e banëm Allahut ibadet, dhe Ramazani na tregon se çdo send që ka fillim dhe ka mbarim, pra dhe jeta ka fillim dhe ka mbarim, e pastaj ditën e bajramit, ose gëzohesh, ose dëshprohesh, pra e mbaroj këtë hytbe, Me një ngjarje që ndodhi ditën e Bajramit me Omer ibn Abdul Azizin, Omer ibn Abdul Azizi u emërtua si halife, erdhën muslimanët të bojnë Bajram. Mesin e muslimanëve ishin disa çuna të ri, erdhën me Omer ibn Abdul Azizin, ta përshëndetin Omerin dhe t'i thojnë Allahu ja pranoft veprat. Pra për hajr Bajrami, Erdhën fëmijët, mesin e të cilëve ishte edhe Abdul Melik, djali Omer ibn Abdul Azizit, të gjithë të rijtë, të gjithë fëmijët, ishin të veshur me tesha të reja, vetëm djali Omer ibn Abdul Azizit, me tesha të arnume, hinë dhe i dhenë selam Omerit, dhe Omeri, i shiqoi fëmijët krejt të veshur me tesha të reja, djali, I prijësit të muslimanëve me tesha të vjetra në atë moment dhe ato çaste. Omer ibn Abdulazizi u brengos dhe u mërzit dhe uli kokën, këtu ndërhin Abdul Meliki, djali i Omerit dhe thotë çka ke o babë. Atëherë Omeri shpalos ndjenjat e tij dhe i tha o biri jem, krejt fmijtë e muslimanëve me tesha të reja, vetëm djali i Omerit me tesha të vjetra dhe të arnume. O baba jem tha ngrite kokën se sot nuk asht bajram vetëm për ato që veshin tesha të reja sot është bajram për ato të cilët janë të pranuar te Allahu për ato që ibadetet Allahu azza wa jall ja pranon për ato të cilët Allahu azza wa jall është i kënaqur me to pra lusim Allahun azza wa jall Po s'na ban neve të cilët vetëm me tesha të reja gëzomi ditën e Bajramit. Po së pari, të gëzomu për shkak se Allahu na i mundësoi që të agjërojmë, na i mundësoi që Allahut ibadet t'i bëjmë. Të gëzomu, inshallah, për kontributin dhe adhurimin që Allahut azza wa jall ia bëjmë. Po s'e jemi nga ata të cilët formalisht vetëm gëzomi Po le të gëzomi për shkak se Ramazani ishte shkak që ma ndryshoj jetën time. Ramazani ishte shkak që të më afrojë te Allahu Azza wa Gjell. Pra lusim Allahun Azza wa Gjell që Allahu ibadetin tonë Allahu ta pranon. Lusim Allahun Azza wa Gjell që Allahu si na ka gëzu në këtë ditë të bajramit Allahu të na gëzon ditën kur takomi me ta, ditën e vetmisë, ditën e ringjalljes, ditën e kalimit të udhës së siratit, ditën ku Allahu Azza wa Jall i mirëpret dashamirtë dhe robët e tij. Lusim Allahun Azza wa Jall. Që Allahu t'i gëzon me fitore muslimanët, Allahu shehidët Allahu t'i pranon, të sëmurtë Allahu t'i shëron, të plagosurit Allahu azza wa gjell t'i ndihmon, ata të cilët janë të torturuar, atyre që ju bëhet zullum, Allahu zullumin nga kokat e tyre Allahu ta ngren, lusim Allahun azza wa gjell, që Allahu t'i përgëzon të gjithë muslimanët, pra shfrytëzoj rastin,